Իտալիայի չեմպիոն Ինտերը եւ Միլանը հետաքրքրված են Հայաստանի հավաքականի եւ իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի ծառայություններով։ Միլանյան ակումբները ցանկանում են անվճար ձեռք բերել 32-ամյա ֆուտբոլիստին, որի պայմանագիրը Պորտուգալացի Ժոզե Մորինյոյի գլխավորած թիմի հետ նախատեսված է մինչեւ այս մրցաշրջանի ավարտը։ Ռոման ընտրել է կազմի երիտասարդացման ռազմավարություն եւ քիչ հավանական է, որ Մխիթարյանը հաջորդ մրցաշրջանում էլ հանդես կգա Հռոմում։ Իսպանիայի առաջնության 17-րդ տուրում առաջատար Ռեալը ընդունեց չեմպիոն Ատլետիկոին։ Մադրիդյան դերբիում 2-0 հաշվով առավելության հասավ իտալացի Կարլո Անչելոտիի գլխավորած թիմը։ 16-րդ րոպեին խաղի հաշիվը բացեց Ռեալի ֆրանսիացի հարձակվող Կարիմ Բենզեման։ 57-րդ րոպեին արքայական ակումբի առավելությունը կրկնապատկեց իսպանացի հարձակվող Մարկո Ասենսիոն։ Երկու դեպքում էլ գոլային փոխանցումը կատարեց բրազիլացի հարձակվող Վինիսիուս Ժունիորը։ Ռեալը 42 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը եւ 8 միավոր առաջ է երկրորդ տեղում ընթացող Սևիլիեից, որը մեկ հանդիպում քիչ է անցկացրել, Ատլետիկոն 4-րդն է 29 միավորով։ Իսպանիայի առաջնության նույն տուրում Բարսելոնան հյուրընկալվեց Օսասունային։ Չավիի գլխավորած թիմը բավարարվեց 1 միավորով, թեև մինչև վերջին րոպեն հաղթում էր 2-1 հաշվով։ Բարսելոնան 24 միավորով 8-րդն է, Օսասունան 10-րդն է 22 միավորով։ Մանչեսթեր Յունայթեդում կորոնավիրուսի բռնկումը։ Դեկտեմբերի 12-ին թիմի մարզմանը ֆուտբոլիստները պահպանել են տարածություն եւ անհատական ծրագրով են անցկացրել վարժությունները։ Մի քանի ֆուտբոլիստի եւ ակումբի աշխատակիցների թեստերի պատասխանները դրական են հաղորդում է գոլա։ Նրանք ինքնամեկուսացվել են։ Պրեմիեր լիգայի ղեկավարությունը տեղեկացված է ստեղծված դրության մասին։ Գերմանացի Ռալֆ Ռանգնիկի գլխավորած թիմը հաջորդ հանդիպումը պետք է անցկացնի դեկտեմբերի 14-ին Անգլիայի առաջնության 17-րդ տուրում Բրենտֆորդի դեմ արտագնախաղում։ Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտում ընթացող ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում Անդրանիկ Կարապետյանը հրում վարժությունում 0 ստացավ եւ լքեց պայքարը։ Եվրոպայի չեմպիոն 25-ամյա Կարապետյանը հրում վարժության առաջին մրցումից հետո ոտքի մկանի վնասվածք ստացավ եւ 3 փորձերն էլ ձախողեց։